c'est le général qui fait la, la déviation. Kontseilu orokorak du desbideraketaren ardura. Auzapez bakotsari galdegiten badiegu saiesbidea behar denez, bakotsak eranen du, bai bai bai nahi dut, baina auzoaren etxian. Ez da hola izaiten al, desbideraketa bat onura publiko bat da. Prefetak hartzen du dekretu bat onura publiko gisa eta departamentuari da aplikatzea. Ez da sinetxi behar, herriak ados jarriko direnik. Une fois pour toutes, si nous on va resolliciter le, le, le, le, le conseil general et le conseil general va... Hortarako, beste behin ere departamendurat joko dugu eta unek, espero dut, studio kabinete bati deieginen diola, proiektua behar bezala lantzeko euh, eta erraiteko hobe dela hortik pasatu diruagatik edo segurtasunagatik. Haieri da proposatzea eta trenkatzea, gu gira horroita azteko gure gaizki izaitea eta desbideraketa horren beharra. Nous, sommes là pour, dire notre notre besoin, c'est